Mwiriwe neza mwebwe mwese bakunzi ba radio isanganiro sangwa ikaze mu kiganiro ahiwanyu havugwa makimwa vyumvise ni kiganiro kibahamagarira kutuyagira ayavugwa ahiwanyu mukatubera bamenyesha makuru aho mutumbere yaho mihani wanyu ku mitumbi wanyu mu bisagari wanyu kumure umumenyesha makuru radio isanganiro ntashobora gushika aho hose mwanya wose abishatse mugabo turabatuma mukatubera abamenyesha makuru bahiwanye ho mutumbereye inkuru rero mufise murayiduha kandi munayifitiye ibyemezo atakuvuga ngo na nakanamuvise avuga gutya a ah, mugabo kandi ukabitubwira nawe wifitiye ibyemezo hanyuma natwe bishoboka duheza tukahashika kugira ngo duheze dufashanye mugabo kandi uyitanga mu rupfasoni cimviro gishikirijwe neza kireza kikakirwa neza maze kiheza kagira intumbero

canke mirongo ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo na gatatu n'imwe ubusa mirongo gatatu amajana icenda gatatu canke mirongo na zitanu amajana icenda na zitatu amajana icenda na mirongo yose yuguruye ku bwanyu kugira ngo muheze mwakure hama yagire ayavugwa ahiwanyu muyatuyagire mwebwe nyene muhabaye mwebwe nyene mubibayemwo utuma amajwi abashikira ari nawe mbere amfasha mu kubakira ni ah, Elia Kadogo niwe atangura kubakira hama gaca bampereza tukayaga nitwa Emile Richard niyo nkuru nje kugira ngo dusangire kino kiyaga gikundi igihugu cabo ubwo benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nkabo sinkabo kuri mwezi gisabo uhara abantu bitanga bakigura igihugu tugiye kumarana rero umwanya ungana n'amasogonde ibihumbi bitatu n'amajana atandatu mu buhinga Elia Kadoga ati hari waradodoye mugabo aragiye ndabwiye ko tugiye kumarana umwanya umwe n'amasegonde ibihumbi bitatu n'amajana atandatu ni ukuvuga iminota mirongo itandatu ni ukuvuga isaha imwe yuzuye neza aho rero twese tukaba turi kumwe namwe muri kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki yanyiritse ati hari uwundi agarutse mwiriwe mwiriwe neza sindakumva woduza akajwi birushira uhagarara neza kugira ngo twumvikane neza mwiriwe neza hagarara neza kugira ngo twumvikane muri bande muramaja hehe imishiha mucankuzo mucankuzo imishiha ninde tuyaga eh, nkuringoma jiribere nkuringoma makuru mutamenyere hariho abahungu bicaye nyina wabo hano mu tuntu hmm. mugatsindira igasanga mwaramenye aho mucankuzo turafise umumenyesha wacu Raymond Mudende eh, kumure eh, ashobora kuba atabimenye ariko mwebwe mu bitubwiye byagenze gute yamaze kugenda akadogo uretse uburundi ubu abandi abarundi bubu ntibagikunda mugerageze mu kwakura kugira ngo mushyiremo utuyinite kugira ngo rero tuvuge icyinjiro cyanyu gishike eh, iyo umuntu atanze inkuru ntishike urumva ko by'ukuri atabashikanye ishishira hari undi ari ku murongo alo mwiriwe neza mwiriwe cyane mwiriwe neza Edouard twakwiyurihe Muruyigi mu ruyigi n'urunyabitare mu ruyigi ni amahoro yego ni mahoro yego na mahoro twebwe hano kuri radio isanganiro amakuru tamenye tutamenya na yahiga edouard amakuru mutamenye Mhm Yego eh, rero kwa twagomba uvuga kuri bujya bya bisanduku okikomeye Mhm Lero bujya sinzi uko umuntu azohava atemberezwa mhm. bakamuvuga ko ibintu kumbure yatahaze neza mm, ariko burya busandugu ni igikorwa cyashyizwe eh, ahabona na nyinshi umukuru w'igihugu kugira ngo abantu baheze batange ibyiyumviro mu ibanga atawe ukuraba ngo bagutera igitsure ariko nawe uti hari amakenga y'uko hariho abashobora kudenderezwa yego mhm. yego eh, sawa murakoze ariko ukiraho kubgawe none ubona co kuba gute ico gikorwa yego murakoze Edouard Edouard ntanyishuye <laughs> ntanyishuye ariko hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe neza Hello mwiriwe mwiriwe ninde yatwakuye ari hehe Hello mwiriwe cyane muri bande muri hehe Emmanuel mu nk'urukaramu ni mu ntara ya bujumbura eh, mu gisagara cya bujumbura muri komine mutimbuzi komine mutimbuzi iri mu ntara ya bujumbura ntabwo iri mu gisagara cya bujumbura ariko hmm, ariko ntacu ndakumva neza mu rukaramu n'amahoro hano Emmanuel mu rukaramu ntitwe turabumvikana neza hagarara neza Emmanuel hano yamaze kugenda mwiriwe neza amahoro mahoro amahoro cyane muri bande muri hehe yewe ndi muri komine mutumba yego mutumba ni muri karusi bashatse eh, kwivuga izina oya oya oya ibyo sina bikwemerera uravuga izina eh. kugira ngo iyo nkuru yawe twumve wayiduhaye twumve ko ayifitiye igihamya boje ndi niyo nkuru shadarake umumotari wo ku igiti yego shadarake nyina ngo bamvuge mhm. bamusanze baturabe kiriya kiraro cyo kunya kigezi ibaba ritagihita mm-hmm. barabikora ngo idufasha bakabidushyikira hejuru bakabidukorera mm. yego ariko nawe nk'ugendesha icyuma cyo mu ibarabara hari n'abandi bantu aho ku mitumba eh, mbega ntacu mushobora guterera mu gusanura inyubako rusange mukoreramo yego ntacu dutera kamunye tubikore kubera ibarabara rigihite ubu ntirigihita bimaze igihe kingana gute iryo barabara ridahita ikiraro cyarabomotse mhm. haheze igihe kingana gute eh, haraciye nk'amezi nk'atanu hmm. eh. ugenesha imoto amezi yose aheze iryo barabutari camwe hmm. eh. iyo ngenesha imoto iyo mwituye mukuru w'umutumba ni umwe mu mu barongozi banyu babegereye muvuga ni iki hari intera iki yatanga ngo ku rugo igihumbi ihumbi numva ngo niyo bibazo tuba dufashe ngo icyo kirambwe bakibubake iyo ni intambwe ishobora gufasha kugira ngo giheze gikorwe bashaka ibibazo tuba dushyira no hejuru ubwira nyine icyo kirambwe kiba neza kubera ibigi baragihite neza ubu ntirigihita ayo mafaranga igihumbi ihumbi ninde ari imbere mu gufasha kuyegeranya kugira ngo aheze afashe muri icyo gikorwa abakuru b'umutumba nyine batuzaniye ibitasi byo kuza barayatanga mhm. eh. murumva rero ko inyishu iri hafi iri kuboneka eh, indazi reka tujye turavizera ndazira musitanteri azodukurikiranira neza cyane yaba bakuru b'imitumba nibo jisho rya musitanteri musitanteri akaba ijisho rya buramatari buramatari akaba ry'umukuru w'igihugu aho mwese mutumbereye sasa mugize neza ku ako kamo kumviwe murakoze amaso yawe kumva impanuro isaha zibiri z'ijoro zerewe ku minota cumi muri izo radiyo y'isanganiro mwiriwe neza hano mwiriwe hano hano mwiriwe neza no munywanyi ntitiko turumvikana ariko uhagarara neza ni muri ku buhinga bwa whatsapp uhagarare neza kugira ngo duheze tuvuge twumvikana hano mwiriwe neza mwiriwe muri bande muri hehe muhwazi nyabitsinda claude muhwazi nyabitsinda mu ntara ya ruyigi yego yego ni ngaho imuhwazi yego ni amahoro twagomba dushyikirize ijyanye mhm. n'amashuri mhm. twari twasabye ko ababijejwe ko botungukira nk'intebe z'ishure mhm. ariko uh, batugirishije inama kuri iyi ndwi iheze claude hari umuhwazi nyabitsinda ashimviro ciwe ntigiheze mugabo yari ko aratubwira ko ah, ibonekeza ubukene bw'intebe ati ariko twari twamaze kugishikiriza kumuri inyishu babahaye ntayo yatubwiye ndaguhaye mwiriwe nawe namahoro namahoro neza mugana na Eric mukayongozi Eric mukayongozi ni mu ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi harama avugwa make aha mukayongozi havugwa mahoro mm yego n'akavura gahegeye kugwa ubu ni sawa nta ngorane nta kavumbi gahari aho hari hasanzwe ubushuhe hari hasanzwe ubushuhe eh, hari akavumbi kenshi kubera nta kavura kari garutse kugwa mugano bugahegeye kugwa mu kanya ubu ni sawa hameze neza neza cyane tuyagire rero ayavugwa iwanyu amakuru nashaka gushikiriza ngaha ku isanganiro hmm. avuga hano mu kayongozi mhm. bagomba gusaba abajejwe intwaro nka musanteri wacu duheruka kuyitorera neza cyane kubera dukurikiranira akaturabira iki kibazo cy'iri barabara n'ukuri kubera nk'ubu turafise amakenga kubera iyo imvura igumye rino rusa ryacu ni barabara riri hehe riva mu ruyigi riza mu kayongozi rigaca rica n'ibyeru rigaca ribandanya no ku mugwa mukuru wa komine kuko hmm. riyakunda kunyerera cyane rwose rivize ikibazo riranyerera riranyerera riranyerera usanga rinyerera cyane none rero twabasaba yuko twagira nk'icyo badufasha rwose kugira ngo bakidufashe rwose baba bakoze cyane none nimba mwebwe ariho muba mwebwe nimba ariho muba eh, hari umugenzo mwiza w'ikirundi bavuga bati iyo ukubuye imbere y'inzi wawe uwundi mugenzi bagakubura imbere y'inzi we igisagara kiba ciza kirashaza mwebwe muhatumbereye ntacu mubona mwoshobora gukora nariko mbaza nti mwebwe muhabaye mwe muhatumbereye nta kuntu mushobora kwiyungunganya mukasana sana mugakora ibyo mushoboye mu kurindira ko ingufu zikomakomeza izoshika abene gihugu hajya kuwa wa gatandatu turashyiramo ibivu turagira ibinogo mhm. ariko nk'ubu dufite amakenga ku buryo imvura igwa ku bwinshi ikigoca ikuramo ibyo bivu ugasanga hasigaye imanga dufite amakenga mhm. hanyuma ikindi nashaka gushyikiriza mhm. hano aha mu kayongo ariko umugabo ukiri aho ukiri aho uvuga uti erike urakubahwa nawe uvuze uti iyi eh, nguvu bisaba nako ibikorwa eh. by'iryo barabara byokorwa birarengera inguvu zanyu mutera akamu hejuru yego ni ukuri nka leta twitoreye bo dushyiramo ukuboko bakadusayigira bwose kugira natwe nk'aho tuba twarakoze hmm. ndakumva dufasha kubera natwe dushyiramo ukuboko tugasayidira mhm. tugafashanya mm. leta nayo igashyiramo ukuboko kandi ikongera ikadufasha ba nyakubahwa bo bakoze cyane rego nibaza ko ako kamo kawe kumvikanye riki bakumvise yego yego kumvikanye hanyuma hari ikintu nashaka gusaba nyakubahwa mm. baratwubakiye utuzu twa sugume ngaha mu kayongozi mm. ariko utwo tuzu twa sugume ntibaratuwutwuguruye kugira ngo tudukoreshe rwose Eh, ubu none mu byifatamo gute icyo dusaba ubu mubyifatamo gute ko <laughs> mwumva batwubatse ariko tutarugururwa bimaze ikingana gute ariko nibaza ko uhagarara neza ko jenda akunda kuwumva eric ikicindiro gira kabiri icyo tuzu twasugumwe kumurengera ngo twubatswe n'amashyirahamwe afasha mu miryango ntiturugurwa avuga ati eh, turasaba ko byohita bikafata eh, inzira mwiriwe neza eh, mwiriwe ni ego n'amahoro ni wajya claude agarutse twari ko tuvuga ku kibazo cy'intebe ego muhwazi ego mhm. ego bamaze kutugirisha inama batubwiye ngo turotanga igihumbi ihumbi n'atanu ku mwana wowe uri umubyeyi cyangwa uri umwigisha Hmm. ariko ufite nk'abana batanu bane urumva ayo mahera atari make hmm. nayo twasaba nka leta yuko yobiraba ikadukoreshereza izo ntebe abana bakaronka aho ariko uvuze uti ufise abana bane batanu ayo mahera si make mugabo kandi nawe ni ingingo wigiriye uko bibashira mu ishuri nibaza ko umwe atanga igihumbi n'amajana atanu nk'uko bivuze urumva ko utanga nawe eh, <laughs> y'umwe umwe eh, ariko kandi eh, ubwo bukene bw'intebe na cyane cyane muri kino gihe umwaka w'ishuri ariho gitangura buraboneka ijya no mu mashuri nibaza ko mufatikanije n'ishuri reka n'abarezi icyo kibazo kirava mu nzira mwiriwe neza Halo? Ni sawa. Ni sawa, ni sawa nawe. Yego ni sawa. Ninde ari hehe? Uhagarara neza twumvikane munywanyi. Hagarara neza n'ubusi ndakumva. Wi, hagarara neza numva umenga uravuze kuri uwo muri mabayi mu cibitoke ninde? yaro ndayishimiye ndayishimiye rero w'imabayi eh, tumvikanye nabi nabi cimbiro cyo ntitumvikanye mwiriwe mwiriwe mwiriwe ninde ari hehe Jewe nitwa Birikunzira Paul wa Sasco ndakora nyoro w'iburaka Konda konda nyoro na mahoro gakonda Ego twashimwe witeka Eh Amakuru mutamenye ngamwe kumene iwacu yaburaza Mhm mm Niko komine yacu yaburaza atamatara ifise Mhm mm ariko igitangaje zone mahonda irimo iyo komine ya buraza irafise amatara mhm. sinzi yuko ibikorwa bya komine yuko bikorerwa muri zone yuko amatara tubaha zone sinzi yuko zone ariyo ikuze kurusha umugwa mukuru wa komine mhm. eh, eh, ndibaza musantaye mushasha nyakubahwa nawe nibamuha amatara akorere ku biro bifite amatara nawe gatwamwizeye abajya ubwa mbere bagomba gufata amatara mu kuzana mu kuza kuva mvuka kuza amamusane bashira nka cumi n'atanu numva nkura mvuga amatara ari mu kuza muri buraza kugeza n'ubu nta matambara mbwa yibereka kuri zone mahonda iri muri iyo komine ya buraza sinzi ko komine yobura amatara mbwa zone mahonda ikagira amatara ijoro ryiza <laughs> kona aho gashapu gabanya gashapu ngira nibaze ko icimbiro cawe camanze kumvikana mugabo kuri zone uti amatara arahari mugabo ku ikomine umugwa mukuru nta matara ahari nk'uyu mahondo bikora atana amatara asha eh, bimererwa neza mugabo umugwa mukuru wa nta matara ifite Musaneri akoresha amaparake soreye none nk'umunyagihugu waho hantu yimubajije babwira ko ikibazo cabeye hehe sinzi sinzi byose sinumwinjirira gusa ibyo tubona tuhavuga hmm. habwirwa benshi akumva bene byo hmm. icyo nzi gusaba musanteri bahaciye baguma bavuga ati komine buraza ngo turonke amatara ayandi mazone ayandi mazone ya komine buraza arafise amatara twebwe komine ya buraza nta matara twebwe iyo zone gusa ngira ngo niyo ikuze cyane kurusha komine niyo ifise amatara ngaho imahonda ariko urumva niyo ni intambwe ngira ngo n'izindi zizoshikirwa erega ntabaronkera rimwe kandi wuguriwe wabukeye nimba zo nimwe eh ubwo rero dukabu icyumbe cyubanye fate iyo komine ijima honda mhm. iyo zone nayo kijya iburaza zone zone mahonda icyitirwa komine buraza ama mahonda icyitirwa eh tubinyuranye tubinyuranye yego eh, ibyo byiza mutamu nibaza ko atabubasha wowe wifitiye kugira ngo uhindagure gutyo mugabo nibaza ko ako kamo eh, gashobora kuba kumvikanye ngira ngo ababijejwe bahizohiza babikurikirane konda konda ni umwe ufite agashavu mugabo eh, intango urumva ko ihari zone mahondo irafise amatara naho ku ikomine atarahashika ngira ngo izo zirahurire izo zindi zone mbere n'umugwa mukuru wa komine ushikirwa alo mwiriwe neza mwiriwe neza twitwarganiye Yego ni kuri radio isanganiro ntwashitse. Yego hanyuma. Sabwe? Ende munwanyi basangane wari muri commune Musongati mu ntara ya Rutana. Musongati mu ya Rutana witwa gute? Banyita minani Elvis. Elvis minani. Ko Eh mu Rutana ho havugwa maki? Yego Rutana ngaha muri Musongati. Mhm. Nagira jewe nsabe nk'abaturongoye muri commune. Mhm. Mm mutumba wa rusunu turafise utugorane tw'ibahara mm-hmm. turafise ibarabara iva muri butagandwa ahantu bita ku ititi mm-hmm. ikaba riza ahantu ku ivuriro mm-hmm. aho hantu hariho ikiraro icyo kiraro cyama cyatugoye mu myaka yose igatuma twama twatanze amahera mugabo bagikoze n’ikimara gihe kinini twama twatanze abo gikora nibo bagikora nabi canke ibikoresho n'ivyo bidafasha yego nk'ubu twatanze amajyana umunani kira munyagihugu hmm. ariko ububasha buba buto nyene kaca cama cononekaye ikira kw'imyaka iheze uvuze ko ububasha buba buto ushatse kuvuga eh, urumva no kuvuga ntigikomera rero nagomba nsabe nkanya kwa none nagira ngo nagira ngo mwebwe nyine muyikoresha nimwe muha abo mubona babishoboye hama mukabikwikirana kugira ngo giheze gikore neza yego babaha mugo kubera agafaranga kaca kaba gato hmm. bituma ngira kitakomera hmm. rero nagomba nsabe nka nyakubahwa musitanteri mushasha mwiza duherutse kuronka imbere y'uko ushikira musitanteri umukuru w'umutumba arabizi yego umukuru w'umutumba arahari kandi arabizi arabitwirikiramo cyane iyo mumwituye ababwira gute yego iyo tumwituye koko nta nyishyu nziza duha turetse ingufu na kubwira tubone ko ariko ukizi mhm. eh, rero ragwansabe n'ukuri badufashe bazoduterere aho tuba twagerereye mugabo ko mwamaze kugira kuba muri kumwe n'umukuru w'umutumba niwe yavuga ati byansi kuri ubu ngubu eh, wowe niwe watangwe gutabaza ngira ngo nawe nyine urabona ko ingufu zihari yego iyo bivanye n'agace umuntu ashobora kwama yatanze akabona umenga ntigishoboka mm. niyo mpamvu nanjye nawe bisabye mm. hanyuma nibyo barabanyerera n'ingorane kuko iyo imvura iguye riranyerera cyane hmm. bigatuma haba niha itaza n'iyije naho umuntu gutwara ku ibarabara rikuru kugira ngo mwakirireho hmm. arakoze serivisi minani ikicimviro ciwe amaze kumvikana ngo kandi ko bari kumwe n'ababarongoye mu by'intwaro nibaze ko inyishu eh, isa n'iri kwiraboneka mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ni amahoro muri hehe muri bande ni imhoro ndi buraza ni buraza muri gitega ni muri gitega abandi bakunda hmm. aje kuvuga kuri radiyo ni iruhande ya kondakonda hmm. nawe witwa gute njye nitwa diyedoni diyedoni ni amahoro ngaho iburaza yego iburaza ni muri kabisa nyuma y'ikirindiro cyanjye hmm. iby'amatarasi bigaragara ko nibaza ko ariko arabitunganya bigenjwe mhm. ndavuga ku kibazo cy'indero usanzwe mm. dusaba ubukene bw'abarimu buri muri kumwe buraza bugerageza bakaraba ukuntu leta ifata mu maso kabisa abarimu barakeneye cyane kandi abana nabo bona ari ab'igihugu mm. ikindi noca ngaruka ko iby'indero nyene mhm. ariko eh, icyo cambere icyo cambere icyo cambere Dieudonné icyo cya mbere wari uvuze gicanye n'ubukene bw'abigisha eh, ikibazo cy'akazi igeruke eh, ikibazo baheruka gukora ihego leta iraherutse gukoresha ikibazo kugira ngo itange akazi ku yego si intara ya karusiyo bambaye si intara ya gitega yonyine n'izindi zose zirabakenye mugabo kandi eh, mu kurindira ko bashikigo ikibazo nari kibazo kiri aha ana ubwa mbere barasohoye amanota ah, baraca bararungika mu nyuma bavuga ko hari amanota iba yakorotse hmm. amanota akoroka akoroka vahe ishika nkaho hose twasaba ko kugira ibintu bije ku muco botanga amanota hose ah, kuvuga zijya nyinshi zigira kabiri uvuze amanota yakorotse ni ukuvuga iki uvuze amanota yakorotse yakorotse ava hehe byagenze gute Eh, ubwa mbere ari nk'abazi bafite ijana ku ijana mhm. mu itangazo ubushikiranganji bwatanzwe bavuze ko hariho amanota atuba yakorotse bivanye n'inyishu batanze ngo basanze ikibazo bariyemenya umukosora azinze hmm. rero twasaba ko iyo nyishu baba baragize ko byoja ko yoboshika kugira ngo abaraba barekarame kurumba harimo ntibigeze babona inyishu nyayo ngo itari ikibazo cy'amanota cyenda hmm. ngo basa nk'abajeje gutanga ikibazo bagatanga inyishu y'ukuri kuko usanga umenga umuco ntiwabaye mwiza cyane ego nta uvuze ko bitage neza ariko urumva rero kitabonetse neza wewe uri muri abo bigisha uri muri abo bakoze ikibazo murageze ni mu bakoze ikibazo gusa ageze asanzwe n'umwigisha hmm. ego wumva nabibonye bamwe baca bidoga ngo ntibarose inyinshi nyayo urumva ugaca umenga nyine harimo ibintu bitameze neza nk'umwigisha rero urumva uri kuvugira abatoyi bawe uti iki sa nk'umwigisha ndumva ko muri kuvugira nka batoyi mu mwuga uti hakogwa iki aho misanzwe gukora ikibazo ni ariko inyishu zibonetse z'ukuri umva kora igiso ya mbere yarabonetse niyo two kwita ko kora igiso igira kabiri niyo itashitse hose ngira ntirahera ku matariki batanze umenga bisa n'ibyaheza bwo ababaye ababaye rutine baba bategerezwa kuba baratanguye akazi Eh, rikabarinde bizeye birashoboka kubashikira umwanya n'umwanya Dieudonne yego byoba byiza cyane hmm. ikindi nacyo nturangiriza ko n'icyo cyo kuraba eh, hari amashuri bakabafasha cyane kugira ngo inyubako ziboneke gusanga ubukene mu mashuri hmm. abana bakaburaho bicara basanga ni ingorane hariho aho abana babura bicaraho kubera ubukene bw'amashuri eh, ndabona ariko ndaraba ku rubuga rw'iradiyo yanyu namenye nabonye hariho magize mwagize y'intarimo abanyeshuri nga bari bavuga ko babuze intebe nino nino burato eh, naho nyine mbona aho nshisha aho nshisha amaso mwenga naho nyine intebe ntizihari ariko hmm. mugerageza mukadufasha mwe kuko hmm. aho kwisangana cyangwa abamenyesha makuru zitugira ishikare ego twe twaguhaye urubuga uvugira ko ako kamo nawe nibaza ko ababijije bakumvise ego ntitworenza ego twizera ko bazoshya mu ngiro hmm. ego kandi turabashimira cyane ku kanyamuduha murakoze namwe isaha zibiri z'ijoro zirenga ku minota mirongo ibiri n'indwi muri studio radiyo isanganiro ikiganiro naho iwanyu havugwa maki mukatuyagira yezu utamenye aho ku mitumba iwanyu mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mahoro amahoro eh, na mahoro ndi mu ya kayongoti no mu ikomine ya bweru hmm. yarajya eh, iki kibazo cyuri waheseze kuvuga ngaha cy'utuzu twa sugumwe kubona ari isoko rininiya rinabereye mbere ryinjira komine twasaba ko duheruka kuyitorera abantu baba banyi tuzi kandi twubaha mbere tunakunda hmm. isoko ritagiramo utuzu twa sugumwe ngo rikaba ritagiramo amazi wowe naho korona yoza nta n'urusambo nta n'iki nta n'aho two nta n'uwosigara hmm. mu kibazo buba bwo kwitwararika baze bitwararike kweri turonke amazi yo gukaraba turonke n'amazi yo kunywa n'utuzu twa sugumwe iyo soko iri hehe itagira amazi ntigire utwo tuzu twa sugumwe nta mazi nta tuzu twa sugumwe byose biguma ari ikibazo ibiri hehe ibyo uri kuravuga iyo soko itumbereye hehe icoba gikenewe nuko tworonka amazi canke nitwo tuzu twasugumwe tukugurugwa ndiko nkubaza gaheza bikagenda neza tugatanga ikori tunononoke tunonokewe bimeze neza ndiko nkubaza nti isoko itumbereye hehe ga aroyize isoko itumbereye mu kayongozi aha akumugwa mu kwizone yo mu kayongozi kandi niyo nkuru iri mu ikomine ya bweru imaze kingana gute yubatswe imaze igihe kingana gute yubatswe ku buryo ibintu byaba byifashe gute nimyaka itatu imaze imyaka itatu yubatswe yego tukarindira ko bayidushyikiriza tukabuho bigizwe no kugwa no kuvunika n'amatara yacitse aya mashanyarazi ntihacana ni mu kizime yagiye muganagira ndamubaze eh, abajijwe iyo soko komiseri w'isoko avuga iki mbega abajijwe intwaro barabizi inyishu babaha n'iyihe mugabo tuyunite ntitwamukundiye ni saa zibiri zeru ku minota mirongo ibiri n’icenda muri izi radiyo y'isanganiro turi mu kiganiro aho iwanyu havugwa make mwiriwe yego jean claude barimo kuri cya kibazo cy'intuze cy'igihumbi ibihumbi n'atanu ku mwana sinzi mhm. yuko byaba byavuye hejuru icyo gihumbi na n'atanu ku mwana si inama yabaye hagati y'ababyeyi n'abayobozi b'ishuri icyo gihumbi n'atanu gisabwa umwana mu kugura intebe nibyo bababwiye mu nama mwagiranye n'abayobozi wowe nk'umubyeyi none icyo cyiyumviye ntiwacakiriye neza Uya oya aha rero <laughs> ntituhahuriza kuko akeza karigura ati kugombora amase kujana umwana mu ishuri byose n'ibikorwa nkenegwa aho gushura bitihutirwa gusumba kugira ngo umwana ntacebwe mu ishuri mwiriwe neza mwiriwe amahoro amahoro ni impore ego tumeze neza mm ninde tuyaga ndashimije Josias Josias ego ari he Josias Mukachokwe Eh, mu gacokwe mu mm. gacokwe ni mu komini ni mu komini ya gisuru mu ruyigi mu ruyigi yego eh, ikibazo afise mm. ntabwo ndagishyize umushyikirangagi w'indero mm-hmm. eh, mu myaka yahera haba hariho foromasiyo pedagogike yego ku bamaze amashuri yego ariko ubu barayikuye mm. nasaba rero ko boyigarukana kugira ngo hageze ko tudepoza na twebwe tuba twitwaye cumi n'atatu gusa kubera hmm. ko iyo foromasiyo y'amezi atandatu hanyuma hageze kurokisha nako tukatwara kudepoza mu bandi igasanga hmm. eh, yo baranyumviriza iyo bakoze abigarukanye zo kudatwara tuyigira foromasiyo ni impinduka zagiye ziraba mu gisata c'indero ariko kandi ntiyabuze imvo eh, ubivuze wisunze iki bivuze wowe wisunze iki hari aho wagiye kudepoza bakubwira bati zana gwa formation pedagogique atwe ngo nyene kubigisha urumva atabona amasafa urumva ko bidashoboka eh ariko si mpaka ngo gusaba utari muri iki gisata nyene ndera bigisha si mpaka ngo uje gusaba kwigisha kandi kumbura atari byo nawe yego eh, nasaba rero ko bogarukana iyo formation mm eh ico gisabo cawe ngira ngo wabijejewe ko baracumva basaba babyumva dushyikiriza kweri yuko bikunda cyangwa bidakunda bakatubwira niko yafi kurangira ngo badufashe iki njanye ahubwo naho mubaze muti kuki mwabikuye kuko urazi ko iki gisata eh, izi nyigisho zahora zihabwa abize ibya bisata bindi mu mashuri yisumbuye zahora zihari mbwa ubu zihari imvo yatumye bazikuraho ni uyo kubaza nyene mugani wawe njanye niyo ubaza uti byagenze gute Eh, ku babyumva bose ubwira ego navuze ko ari impinduka ziri mu gisata cy'indero kumbura abijeje kugira ngo bafise igituma kandi bariko bategura n'ibindi bishobora kuba byubatse natwo babande kabasha ko mura byo dukumiriwe mm ya eh, bizu za dukumiriwe mugabo bose nti ntibigiye kwigisha oya biravanwa uko nyene nka retre canke scientifique bakasha bakura formation ikibiro cyawe nawe cumvikanye ngira ngo abajejwe iby'indero baracumvise isaha zibiri zirindwi ku minota mirongo itatu n'itatu biriwe neza amahoro muntu w'imana uraho nawe muntu w'imana yego ndi bamarire jean mu marambi jean bamarire da witwa bamarire eh, bamarire jean mu ah, marambi mu marambi muri komine mutimbuzi ndahabona ntya da ndahabona nsya bamarire jean bamarire yego nakumvise bamarire yego amikirate afise hmm. ku makuru mu cyamenye mhm. ibarabara rya kangamaramba mhm. rero iri barabara ikiraro kiraro kiheruka kubomoka hmm. imodoka yari iriyo kugahimara iminsi ibiri iminsi itatu atabantu barengana hmm. iryo barabara kari kari rifise n'ibinogo byinshi byinshi bimwe biratugora kugira twiyungunganye kugira tugende dushike muri ville kubera iryo barabara uvuze ko riri hehe eh, nyabusanzwe eh, ari rimwe uvuze ko riri hehe ga bamariye gusa yuko ababijejwe kabisa bora bakagerageza iri barabara kakogwa nyabuja uru ruzi mutimbuzi ruca kuri ico kiraro nyene camaze kugwa indani bamarire uvuze ko riri hehe iryo barabara iryo barabara uvuze ko riri hehe iri barabara ringa mu marambya niryo rishika ku rikabandanya muri ville namwe none nk'abaricamwo ku munsi ku munsi intererano yanyu iri hehe ingano yayo intererano yanyu kugira ngo kumbure irihe intererano yacu nuko iryo barabara borikora kuko niryo rituma tugishika mu kinama tukagera muri ville niryo abantu bose bacako Mamarira ati intererano yanje nuko buryo ko urumva cyo n'igisabo ntabwo ari intererano yawe ngo kandi namwe murasabwa gushiramo ingufu ariko ngira ngo cumvikanye ico ciyumvira nako ahubwo ni gisawa mwiriwe neza miriwe kadwo umuntu yagi katurindira uwundi ni saa zibiri n'iminota mirongo irindwi nako itatu n'itanu havuga makimiriwe mwiriwe na mahoro mwiriwe mwiriwe neza ninde ari hehe nyirantaro yitwa ingarutse ntitwari bwo tumare hajya mwari murabaza ati none abatware barabizi hmm. abatware barabizi kuko ku iryo soko niho baruhukira niho babaramira mm-hmm. inama ibaye hariho n'amashure yitirwa dariyusi turiho turakora hari ibintu byinshi kandi binini biranga ikomine ya bweru hmm. icyo kibazo barakizi ariko turatangara umengo ntibaba amagara ya twebwe abantu iyo mu wiki babajije bababwishyura gute bavuga ngo ngo cyo ngo akanya n'akanya ngo twisuganye ngo ngo ngo barota ngo babitunganye ngo icyo kibazo barakibona hmm. ubwa tukarindira tukabura mpaka gushika guhera ku musitanteri arenganye gushika no kuwo dufise ubu hmm. ntawoza ngo akidushyire mu ngiro natwe tubone kubaho tumerewe neza mw'iyi leta mbyeyi kandi nkode mugabo kandi urumva yuko babizeza nta n'umwe bahakanira ko icyo kibazo atakibona eh. kigiye gukorwa iyi ko barakizi cyane kwe erega utaronze umuhango ntugabana utaronze umuhango ntugabana ko ico kibazo bakizi nibaza ko murindira kumuri umwanya umwanya n'umwanya mugani wabo je kudutoza gatagisi iyo turi mu isoko tugasobavuga ati none kabanya kuba mhm. naho mudutoza itagisi mhm. eheraba unyotewe ntaronka hanywa amazi ufashwe no kujya ku kazu ka sugumwe arinda kuza gusembera ku maresitora agize aho hantu ati mugire mugire mwisuganye hamwe n'ibyo rero uwuzokidutunganiriza kweri tuzomuheka no mu mugongo iyo mubivuze gutyo muri kumwe n'abo barongozi baca babishura gute babishura gute iyo mubivuze gutyo muri kumwe n'abo barongozi banyu aho mu ikomine bababwira gute bavuga ngo ngo ngo ngo barogitunganya tukarindira amafi agahera mu nzira aho mu ntara ya ruyigi harahora n'amashyirahamwe amwe amwe nta baraza kugira ngo mubature icyo kibazo Twe tubona iyo baje bakerekana inyubako zita izo nyubako ntizishyikirije hmm. bica tubona umengo hirya y'ejo umwe hariho urongo itunganya mpaka mpaka hmm. n'ubu hariho umugiraneza aserukira umuzungu ari hano ngo bari twari twabonye aza kuraba ntitumenya iyo bigeze none ari nka hamwe nka musitantera toshyiramo ingufu na sevude zone n'abatware hmm. urumva uwo ari we wese abirabye aragenda hama akigira twe tuguma twaha nyaririwe icyo nizera ni uko abatware banyu babitayeho kandi bakaba babibona eh, mukaba muba muri ko muratera ku munsi ku munsi none nk'uwomererwa nabi akabura inyota ikamwica cyangwa akazu ka sugumwe mbere n'iyo babonye bikugoye ukihagarika hirya y'isoko baguca manda ya bitanu urumva nubwo babyitayeho si byiza urumva ko harimo akabura eh, mugabo urumva kwihagarika ahatabereye nawe urumva ko ari amakosa <laughs> urakoze aho kamu kumvikanye yaruyizi Yeah, genda ko umugambi mu kiganiro aho iwanyu havugwa amaki isaha zibiri n'iminota mirongo ine muri izo isanganiro mwiriwe neza mwiriwe mahoro muri bande muri hehe basanga niyo nzima iri hafi muri kiharo baranga muri gakungu hmm. yego ibarabara kweri riva mu za kinyamaka muri sosumo imvura igihe bitahasure mugabo turabona ko bimeze nabi rwose hmm. none twere twasaba yuko budukorera nk'uko bari babitwemereye mhm. kuko basa amamodoka cyane izi n'amapikipiki n'amakinga hameze nabi rwose abo bari babemeye kuri bakorera ni bande eh, bari babitwemereye imbere y'uko amatora aba kandi nibo imana ishize imbere baratowe nari kusaba ko ni bande ishyura ku kibazo canje ni bande bari babemereye ko bazori bakorera ego eh, leta yari yavuze ko ari amabigenze neza bari dukora iryo barabara rero agomba ko byotangura nyine kugira iyi mbu itakure tubona ko biriko biragenda neza nicyo twasaba nyishura ku kibazo canje ni bande ninde yari yabemereye iryo barabara ko aduca rikora leta yugiyeho kandi iyo yagiyeho perezida nyakubahwa nyene ndayishimiye umukuru w'igihugu niwe yavuze ko iryo barabara adoca ari bakorera Eh, yari yabyemeye ko ari hamwe bigenze neza bakaca imbere bakatogwa muri leta ariko barusha badukorera hmm. yego eh, none uno munsi <laughs> musitanteri mufise ngaho ntabizi ntahabona ntabibona yarabibona gusa twasaba ko naho nicyo twasaba nyine reka twizi igenda yibaza ko asaba ko bose nyine abibona raporo ndazi birazwi hiyo icyo kibazo eh, nibaze ko eh, indongozi zikizi eh, Elias sawa sawa icyo kibazo nibaze ko zikizi izoheza riheze rikogwe mwumva ko ari umuhango mwaronse ubonye incubahiro umukuru w'igihugu nabo murazi ko icyo yemereye abatwagwa aragishikana isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'ibiri muri izo bya radiyo y'isanganiro ubu ni munywanyi ku ni yanga mu gatumba yana n'amahoro n'amahoro mbega ni yana cyangwa ni yanga yanga yanga eh n'amahoro mu gatumba n'amahoro hmm. bageni ga mu kigaramango hmm. eh ngomana babwire ku kibazo kijanye <coughs> abari imbere ko duserukira bakadukura ahantu inyongoro n'imbaraga zazira twise muri hamwe mu kigaramango hamwe mwegeranirizwa kuko eh, imyuzure y'abateye kigaramango nyine ngaha mu kajaga hmm. eh, dusaba abategereje kubera ko bogira nyine bobigenda bakadukura ahantu tugasubira mu katwereka abapangayi ngaho urumva ntiyatazi hmm. eh. mutumye abaserukira aho mwegeranirijwe inyishu batanga n'iyihe kuba mwabatumye iyo mutumye abo baserukira aho muri izo site eh. Eh, ku bakuru b'amakartiye aho muri bababwira gute batubwira yuko biriko biragenda mu buryo kugira badukure hmm. eh, ntabwo twasaba kubera imbwa mbwa kutoshyira kuko turi ngaha egome kubera inyongo n'iminsi zireme nta nta muti wo kuzipompa muraronka cyangwa murasaba ahubwo ntimurasaba umuti wo gupompa utwo dukoko dushobora kubagirira nabi oya niho turaronka pure muri kano kanya none akamugo mugatere nde n'abandi kubiraba baraza kubiraba inyunguri barazitwaye barazishyira mu ruhande baraziraba abajya abaganga nyine bagiye bagenda bazitwaye bajya bo muri oriyenteri hmm. igihe turabe yuko wari ujanira umuti dupfunze turara muri kano kanya rero nka yanga utera kamonde kugira ngo kumure baheze bagira icyo bakoze ariko jye sindakumva neza reka nkubaza nti akamusha kugatera nde muri kano kanya eh je nshaka yuko bukweri budufasha kweri bakatonderera uyo muti bapompa kandi bakagira ko bakongera bakaraba ko twebwe tukava nk'ahantu twebwe abapanga ari tukaraba umuntu yogenda gupanga pere yego hmm. ikibazo cyanyu kirazwi ngira ngo n'umubukiranganji bwo gufatana mu nda yego eh, bakabateye vrema ndagiye bariko barabumva genda mu buryo vrema hmm. eh, sawa rero murakoze neza murakoze namwe yanga ni saa zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu umuritizo wa radiyo y'isanganiro kadoga ati hari uwundi ariko aradodora mwiriwe neza ni yego ninde ari he hehe umugisha w'amatarekera birakomene mutumba intara ya faro sabwe ni mugisha w'imutumba muri komine mutumba intara ya faro mugisha ahimutumba ni sawa yego ni sawa kwe mhm amakuru tutamenye avugwa hiwana amakuru tutamenye mhm ni ukuvuga turafise ibarabara rica kushika gushika gitega mm-hmm. rivuye imutu umba na mhm turafise ikiraro cabomotse aho bita muri nyakigezi ni ukuvuga cabomotse mu kwezi kwa kane kugeza n'amahango ntakirakorwa mm. nta modoka irengana n'ipikipiki ugire ngo irengane nyene ntiyo hacipakiye uvuze ko haheze igikinyana gute guhera eh, mu kwa kane hmm. niho cyasenyuka mhm. ni ukuvuga imvura ihita kutasubirira kweri turabona hmm. ko n'uw'amaguru ntazo bakirengana ariko uwo mutumba wanyu wungana gute ku buryo abanyagihugu bahaba badashobora kwisanurira ikiraro uwo mutumba wanyu eh. ungana gute ku buryo byubonanira ushobora kwisanurira ikiraro mushobora gucako ni ukuvuga atari nka leta ibikoze muri birashoboka ashobora kuba ari ikiraro kinini uburyo bw'abanyagihugu bushobora kuba butoha eh, butosha kuhakora bagasaba izindi ngufu mugabo kandi hari ibiraro bito bito kadoga gusanga ari iby'imigenderanire eh, hakurindira ingufu za leta abo banyagihugu bahegereye bagaheza bakaba eh, barikoraho bihambije akimuhana kaza mvurize mwiriwe neza ndaguhaye mwiriwe Vian. Vian. Urihega Vian. Ndi muri ndi professor Ruyigi komine. Vian uhagarare neza kugira ngo twumvikane ko kura tembera sinkumva neza. Allo? Allo? Eh Jackson mwakiro. Jackson mwakiro n'amahoro. namahoro Mm. wi mwakiri n'amahoro ga Jackson amahoro mhm amakuru yaho hantu iwanyu tutamenye naya urumva neza neza Ndio mm. karugwa kiringaho muri nyarikere upanya rikere utangaho cyo mu gishari putse ah nico iki mugisha ko aravuga eh ah mm, hagara neza muganditsi niko ndakumva neza Jackson Eh. Jackson yagiye mwiriwe mwiriwe amahoro amahoro ninde ari hehe iyo nkuru mu cyanguzo mu rusigabangazi mu rusigabangazi mu ntara ya canguzo mu buseruko bushira uburengero buraruko bw'igihugu yego ni amakuru tutamenye ngaho mu rusigabangazi n'aya bwa mbere tukazanya kwa perezida ari ku butegetsi umwavu awugabanye bw'abantu batoya tuba turashikirwa batega gova nko ku bihumbi mirongo ibiri bagahita ku bihumbi bibiri n'umunani bagahita ku bihumbi cumi na bitanu iyo bakoze hmm. eh, twasaba icyo nyine no mu buzigabangazi mu cyanguzi eh, ariko eh, ubushikiranganji bujejwe uburimyi bwari bwavuze ko mugerageza mukitunganya mu gutanga amafaranga y'ingwati kugira muheze muronke iyo fumbire iyo twayatanze hmm. mugano kuvuga rero ubumengo buhari ubukene bwinshi hmm. iyo ufunguza akabaka wagize neza kuko ari leta kandi leta nkozi hmm. we yavuze ati wose ube ugire icyo kurya hmm. umufuko uronka nk’amafaranga numva rero dufunguza yoba agize neza ariko amafaranga ntiyishirayo utayashizeyo niyo nkuru hariya musigabankazi mucankuzo eh, nibaza ko utumwavu eh, w'ikizungu umwavu wo mu ndimo nturi kuraboneka neza mugabo abajijwe indimo aho mu ikomine aho mu ntara begere hama muheze muvugane icyo kibazo si ngombwa ko kumbure coshobora <laughs> umukuru w'igihugu hariho intumwa ziwe ziri ngaho zibijejwe saha zibiri n'iminota mirongo itanu muri zizo radiyo isanganiro umurundi wese yishyire yizane mu mwiriwe neza n'amahoro ndashaka ndababaze ibyo hmm. ino amataburiya yaratubutse sinzi iki kiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki tubwire aya makuru ari aho iwanyu ni ayahe si umwanya w'ibibazo hmm? amakuru mutamenye eh. amasabuni yaraturutse n'iwacu ntitubonye gutuma ninde mbega iwanyu ni hehe turavuga yadu wi ninde turi turavugana amasabune ninde ariko aratubwira ibyo iyo nkuru y'amasabune magana atanu yo kwijana n'itanu mugani nari umunywanyi reka twumvikane ninde ariko avugira hehe iyi nkuru y'amasabune ivugwahe he eh? uriko uranyumva neza ko ndakumva ninde turi ko turayaga turibande eee eh. ninifa siriyake siriyake uri kuvugira hehe mu ruyigi hmm, uti rero isabune ntiboneka eee eh, twe twumva ngo tugiye kugenda n'itanu mugani rwa majyana abiri ni isabune zose ni isabune yihe irya sabune nyine bavuga ngo dushinga mu bya korona <laughs> yavuga ko ari isabune zikinga bya korona eh. ni niyihe nijye bita bururu eh, twashaka mu twe zatumye ziduha zaduze zavuye kuri angahe muze kuri angahe zahora kuri angahe eh? muvuga ko zaduze zigurwa angahe zahora kuri angahe karemwa zigura ijana Eh. ubu rero zaraduze eh, none mubaje igituma zaduze babishyura gute batubwira ngo iyo ziva ngo ni vote zaduze hmm? eh? bababwira gute gaseri yake haru bababwira gute mubajije igituma zaduze batubajije batubwira ati zaraduze iyo ziva iyo baziramvurira ah. hama ziduzi iyo bazirangurira eh. mwebwe mugarukira ku za gusa canke hariho n'abaje kubahiriza ibiciro ngaho umukuru w'umutumba eh. canke chef de zone ntimumushikira ngo mumubaze abikwikirane ha Allo Yagini turiko turumvikana ngavuga ati isabune bururu yahogura igurwa 150 ubona 200 imbuto bajije bavuga ngo zaduze iyo zigurika umugabo agarukira ngaho ku badandaza egera aho o barijwe intwaro niwe baje kubahiriza ibiciro hama muheze muvugane ikibazo gitora inyishu dusigaje iminota ine gusa kugira ngo turangize ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki turashobora kwakira abantu batatu bane kugira ngo batuyagire ariko utamenye aho batumbereye mwiriwe neza naru yamaze kugenda akadoga miriwe neza amahoro jackson ntego ugarukanye ayandi makuru neza neza nayo modoka y'igitaro gato ngaho urumva mu nzira ya kaburimbo hagara eh, neza hagara neza jackson eh, eh, ndakumva neza njyewe si nkumva neza utumbereza neza agatelefone ugahagarara neza dore twumvikana yego turakumva ni iby'ukuri siniko ndakumva jewe wumva wowe unyumva ntakumva ntiduheza ngo tutumvikana ntibikunda hagarara neza kugira ngo icyiyumviro cyawe ndacumva Netas, Konyumba Netas, e Eh, Unisau. Eh, Lumba. Mm. Twebwe fudu um ah, ibarabara rigomba ricike. Mhm. Rigomba ricike ngahe karungo ango hari karogwa. Mhm. None ujo kuri twasaba yuko leta yodufasha. Mhm. Ama ah, itadufasha bakadukorera abantu ako basi dudu. ariko ngaho nari nakubwiye birasaba ko namwe mushyiramo ingufu zanyu aho hantu hangana gute ku buryo muri ko muratabaza nyayo twe nta buryo ukora twashobora kugira tubakore na komineri yarangije kugira ngo idufashe turashyiramo inkingi abantu urumva n'ibarabara rigomba rituke mu mu nyamwondo mu mwonde tumanuka abajijwe intwaro ngaho mwaravuganye umukuru w'umutumba shebdo zone cyangwa imusanteri mwarayatse baramaze kuza kuharaba mugabye akaba yuko by'ukuri badukorera baraje kuharaba ariko eh baraje kuharaba mugabo baragira icyo bafashe mu bakorera atari amamashini nta kintu bakunda kwereka ariko iyo ni intambwe umva abamaze kuhazana amamashini ngira nahise yahakora oya nta mashini babazana ahubwo cyo novuga hmm. novuga ko ahubwo bobishyikiriza nko mu bukiranganji kweri by'ukuri bakaraba icyo bodukuza ko igoma jackson ati mu bukiranganji bw'ibikorwa bya leta kumbure bora bakadutera inkunga canke bakadushigikira ngira ngo ako kamo kumviswe hashobora kuba ari ahantu hasaba ingufu nyinshi abanyagihugu banyagihugu ko muri badashobora kuba bo kwishobotsa ubundi mukunzi w'isamirizi mwiriwe neza yego ni seremani mu gacope gisuru ninde seremani mu gacope seremani mu gacope havugwa make mu gacokwe ni muri gisuru intara ya nako ya ruhigi yego ni gisuru mu ntara ya ruhigi eee eh. rero ikintu kanini ndashaka kubamenyesha ku makuru mudakunda kumenya ni icyo cyerekeye amasabune ndagitegeza mu ntara zose zigize nk'uburundi ni hake numvise baguze igiciro bizwi n'amategeko ni ukuvuga agiye nagiye nigera mbona iyo sabune tuyigura ijana n'itanu yajye tuyigura desa ni ukuvuga rero sinzi ko abageje intwaro koko nyine ko ari bo babiraba we kugura ntumva muguze kuba muyikeneye urumva murayigura mugabo kuki mutabaza none abo nyine bajejwe intwaro ngo mwumve igituma oya nukuri utumye tuvuze ngo twara abajejwe intwaro nabyo turababaza ngo twumve urumva rero ntawe mwokwagiriza ko abazimba mu gihe mutarabaza igituma umujyandaza eh, avuze ati jene ngurisha aya hama nawe akabona murayamuhaye wewe ntareka kuyakira eh, ahubwo nkaho biduha ingufu koko ntitwobagiriza niko banza kubaza kuko hariho utuntu tumwe tumubona bigirisha amabeyi umwe yiyumviriye ibyo nibyo niko banza kubibaza ariko kandi ayo mabeyi nayo arafise bateze kuyubahiriza ni byiza ko mubashikira kugira ngo baheze namwe babibafashemo yego sawa kandi ababikegera hamwe hamwe baza barabyumva babidufashamo murakoze aho ku isanganiro rye hari icyo gusa nta kintu murakoze nawe mbere ni nawe duca turangiriza ko kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki turi kuri uno wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa nyakanga bibiri na mirongo ibiri mwakoze mwe mwakuye muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi yakoze na iriya kadogo yari kwanafasha mu buhinga bw'ibyuma kino kiganiro mwagishikirizwa na emeri niyo nkuru reka nabifuriza kugira ijoro ryiza mubana imwe tukiranira ayo tutariko turashikira ku mwanya tubyifuza ahiwanyu mu ijoro ryiza ahiwanyu hose n'agahindukira iwanyu havugwa make